ਤਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਲੇ ਦੇ ਜਾਈ ਦਾ ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦਰਦ ਸਤਾਈ ਦਾ ਚਬੀਰ ਮਗਲ ਹਮ ਸ਼ੀਰ गल ਕੇ ਲਾਇਆ چون پاراندا مہمان لیدا جایا ہے